horiek etxikitzen dudana, duz eh, heben euskarrikin bereziki, badiela dejaik eh, agertzen dien tendentzia oso lagiak, oso importantak dienak. Adibidez hurra mailan, eh, badakizugu gue hebenko errekek uh, bereziki, ben hur kantitateak hanitsi galdu dutiela azken berrogei urte hoietan. Ehuneko berroita hamar edo ehuneko hiutan galtzia hur kantitate mailan, usi behuai interesatzen bagia adibidez. Badakizugu mila sortzi ehun metrotan, ez estate batekila habo elhurik eh, ondoko hamarkadetan uh, eta hoiko uh, gehi uh, lantai inbasibuak e, horradiela euskarrikin berezikiz eta lantai subtropikalak edo tropikalak dia eta heben instalatzen datura bezala eta horreke osagarri mailan animaleko kaltiak egiten haldutila bon, baduzu zinez uh, deiadar bat horpiztuik ikusi diate bai, uh, elte bat netako hinino hainbeste pentsatuik heina azkara zela la Labointxa sailean, eta hoi eh, helti bada, laboa jarreztiek eh, eginen eta haskuntzaen ondorio txarrak azkenian. Untxamizuatik duzu, eh, egia duzu uh, haskuntza mailan eta laboantxak ba-, badila zer, egin klima kamiamen hortan, erruktazioa edo metanuain uh, atmosferalara igortiai lotuk. Bena, hale, badia bi laboantxa mota. Baduzu laboantxa industriala, hunga gari e, sintetiko hanitz uh, e, jabiltzen dutina, protoxi, azot, e, azota dibidez, atmosferala juiten delaik, ebe oso kalte, duzu klima klimaentako. Geo, uh, bat badelaik, behi haskuntza bat adibidez, nula behi hoiek ze jaten dien, nula, nula, nula hasi dien, eta ez duzu beh inpakto bat izanen, behi bat belharra ikilan hasik, eta behi bat uh, soja, transgenikoa ikilan hasik. Eta horre, uh, bon, batakizu lurralde juntan bat dugula uh, bat, zinez uh, haskuntza, kalitatezko haskuntza dugula, uh, gainen gainan uh, den bat, hoi xustut, xustut hoi begiatu behar dizu. Eta guke eh, eh, uh, kontsumizale gija, jakin, badela agihuna heben egiten uh, egiten dena, eta agihun hoi gutisago heltua da jan, ben agihuna jan. Diagnostikoa eginik, eh, uh, lan uh, pistak berdi aztertu, eta finantzamentiak atzamane bai, etako zuin da lehentarzuna? Lehentarzuna duzu uh, gue klimaen uh, eh, beotegi efekto gazo hoik behar dutugela paltu. Nazional mailan jabakia hartuk izan duzu ehuneko hiutan hiutan hoita amabosteko apaltzia bimila eta berrogeita hamar eh, gerren hamarkada hortan, edo eta internazional mailan badak izugu beherdiela erdiskatu, goe uh, eh, beotegi efekto gaz hoik, 2000 eta hoita hamarian, ernai behita hamar urte badugula, goe kontsumitze manetan, goe beotzeko manetan, goe garaiatze ebilte manetan, uh, eh, beotegi efekto gaz hoien uh, erditik apalazteko.